ndabaramukije bakunzi mwese mubandanya mutega abiri radiyo isanganiro mwabyumvise n'umwanya w'ikiganiro karadiridimba twama tubashikiriza iminsi yose nk'aya mango haheze iminsi amafaranga y'agaciro harimo ubwoko bw'amadolari ari nk'umuzi wibuye hano mu gihugu cy'u Burundi mbere bamwe bamenyesha yuko ikena ry'idolari riri mu bituma n'ibiciro by'ibidandazwa bimwe bimwe biduga hano mu gihugu muri kino kiganiro turaza kugaruka ku biharuro by'ingene idolari ry'abanyamerika ryagiye riraduga mu myaka mirongo itatu irangiye eka muranakurikiranana na bamwe n'abandi hano mu gisagara cya bujumbura ingene babyakiriye n'ingene ingene ku masoko byifashe eka muraza gukurikirana n'umuhinga mu by'ubutunzi mbere yigeze no gutwara ubushikiranganje bw'ikigega ca leta hano mu gihugu aho rero nimwebwe abarundi muri mu makungu muza kugira ico mushikiriza nk'inyishu canke ico mwoterera ku byokogwa ariko nkabibutsa yuko ibibazo mudutunge nta nyishu muza kubironkera kuko twagerageje gutumira abo mu banki nkuru y'igihugu kugira dusangire kino kiyago bakaba baratwankiye kwitaba ubutumire bwacu medari niyo nkuru rero nije ngiye kuremesha kino kiganiro nayo mu buhinga bw'ibyuma hakaba hari Aimé Toussaint Mitebutsi Ernest Pablo Bagiwabo ni wagihagarariye mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana na mirongo irindwi idolari rimwe ry'abanyamerika ryavunjwa amafaranga y'amarundi mirongo umunani n'indwi n'ibice bitanu mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana na mirongo umunani na gatatu idolari rimwe ry'abanyamerika ryavunjwa amafaranga ijana na mirongo irindwi n'abiri n'ibice indwi mu mwaka w'igihumbi kimwe n'amajana na mirongo icyenda na kabiri kabiri idolari rimwe ryavunjwa amarundi amafaranga amajana abiri na mirongo itandatu n'indwi n'ibice bine mu mwaka w'ibihumbi bibiri muri kuno kwezi kwa mukakaro hari ku itariki ya mirongo ibiri mukakaro nyine idolari idolari rimwe ry'abanyamerika ryavunjwa amafaranga amajana abiri na mirongo itanu amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana indwi na mirongo itanu y'amarundi nkabibutsa yuko ibyo biciro ari idolari rivunjwa muri ya mazu agurisha amafaranga ariyo bita biro de change twaragerageje kurondera abarongoye banki nkuru y'igihugu ariko ntibashimye ko twosangira kino kiyago ariko ku buhinga bumenyi ibiciro by'ingeni dolari ry'abanyamerika rivunjwa twahasanze ibiharuro byo kuva muri nzero uno mwaka gushika kuwa 2022 mu kakaro uno mwaka nyene no kuvuga yuko mu banki nkuru y'igihugu kuwa mirongo na gatandatu nzero uno mwaka idolari ry'abanyamerika ryavunjwa igihumbi kimwe n'amajana atanu mu bagurisha ya mafaranga y'agaciro abo bita kenshi abayishanjere hariho n'abava n'ababa bavuye mu gihugu hagati nimukurikire ingorane bamwe bamwe bahura nazo nk'ukuno abitwiganira nk'abantu dukorera ruguru mwibaze kuva nk'imuyinga kare tukigura amabanki bashobora kuza ukamara nk'iminsi ngaho utonze urindiriye ko baguha ayo madolari ku biciro bya bebe yatanze bikagorana kubashike muri hotel ukamara nk'iminsi ibiri ugasanga baguha ibihumbi cumi ikintu rero twasaba ubwa mbere amategeko ahari mworaba yuko yuko yoba ajyanye n'ibihe tugezemo ushobora kuvuga ko berube itanga igiciro cy'igito ufate nk'uno munsi igihumbi n'amajana atandatu na mirongo itandatu na n'atanu mugabo wagenda kuri marishe ugasanga arenze ibihumbi bibiri n'amajana atanu abadandaza bagasaba yuko boja ku rugero rungana mu kuronswa amafaranga y'agaciro asanzwe anakenye hano mu gihugu ngo atari uko abahawe uturusho ibyo bita exoneration mu gifaransa bakatwakwa ibyo nabyo bikaba byavugiwe mu nama yahuza abegwa budandaji ha yari irongowe n'icegera ca kabiri cy’umukuru w'igihugu nawe akavuga ko hamwe bo kwa utwo turusho ibintu byo kunyuka reka iyo nkuru tuyibaze Placide niyo mwungere niwe yarari muri iyo nama iyo nama ije kurimbura ibyari byashikirijwe n'abadandazi banga mu ntara ya Kayanza hari muri kigarama mwaka wa gatanu iyo nayo ikaba yahamagarira abadandaza gusubira ku kivi atanga amafaranga murasanga ku ibarabara banditse neza igihumbi n'amajana atandatu ariko nk'uko mubyumva no mu maradiyo n'ahandi bigeze kuri bibiri n'amajana atandatu na mirongo ine n'atanu ariko nta namwe uzopfa ubibonye ku bw'uburongoye banki nkuru y'igihugu jean ciza kuri icyo kibazo avuga ko abarundi bari bakwiye gutahura ko uburundi budakora amafaranga y'agaciro aho avuga ko uburundi atari bwo bwonyine bufite icyo kibazo muri bino bihe icyo dutangura kumenya ni uko banki nkuru y'igihugu idafisatura amadovize ni ukuvuga ko amadovize tuyaronka avuye hanze ikibazo rero cy'amadovize nico turakizi kirahari urakibona ariko no kumenya ko ikibazo ntitucisange cyatewe n'ubukene bwateye ku isi yose ibiciro ku masoko mpuzamakungu bihagabanuka ku bishorerwa hanze z'ibikawa tare cyangwa ibindi byaratumye amadovize yinjira mu bihugu agabanuka ku bw'icegera cya kabiri cy'umukuru w'igihugu joseph butore kuri icyo kibazo avuga ko inyinshi y'amafaranga y'agaciro izova mu bwenge bw'abarundi aho bazokwiyumvira ubwabo ibyo boshorera hanze batarinze gutega amaboko mumenye ko imwe mu nzira zo gutura umuti ikibazo cy'amadovize cy'amafaranga y'agaciro ni uko namwe nk'abadandaza mukoresha ubwo bwenge imana yabahaye mu kwiyumvira ibindi bintu nk'abarundi twoshorera hanze ntitwame turiha gusa ngo dushaka amafaranga yacu tugende hanze kuzana ibindi bidandazwa nk'uko umenga twebwe nta kindi kintu na kimwe dushobora gutwara hanze kandi by'ukuri ugiye kubyitegereza biriho akaba kandi asaba abadandaza ko bo kwirinda fraude mu kwama bibuka ko iyo bariko baradandaza bategerezwa kurihita gisa ibyo byose biba twinumira turaronderaho turangurira tukabibura ikibazo ni uko tutaronga n'ibyo dudetanya imiceri ntabwo turi ko turayibona neza ibiharage bya jone twabiri birangura igihumbi n'amajana abiri ariko ubu two turabirangura igihumbi n'amajana ane bigeze igihumbi n'amajana atanu kirundo twayiranguraga igihumbi ariko ubu tuvuga turarangura ku gihumbi n'ijana tukajya tugusha igihumbi n'amajana atatu umutanzaniya n'ubu nyine tuba tuwuranguraga fugo kuri mirongo ine na bitatu ku mupaka wa tanzania ngo ngo bugaye ngo nta muceri ushaka kwinjira mu burundi ubu rero two turagurisha utwari dusigaye mu masitoke y'abantu ubu sitoke ntiyahera abantu rero bagiye gupfa n'inzara dusaba yuko amadolari yomanuka kuko ikintu cyose ngenda muvano wacu ni amadorari amadolari aguma bavuga ko yaduze amadolari amanutse nibaza ko byose byogenda neza urongoye ibanki nkuru y'igihugu yatanze akaba yari aha ikiganiro abamenyesha amakuru bari kumwe n'aba basanzwe barongoye bene aya mazu agurisha amafaranga eka harimo na bamwe bamwe mu baraba iby'umutekano inyishu niza ciza Jean arongoye ibanki nkuru y'igihugu mu bisanzwe biro doshanje sizo zategerezwa gufinansa ndabivuze uko urudandazwa biro doshanje bari kuri gutanga udufaranga duke duke kuko ubu ntibashobora kuyatora mu mabanki barabibujije ni ko amafaranga bakoresha ni aya y'abantu ingenzi zije mu burundi zidashoboye kujya kuvunja muri banki zivunja ku mabiro doshanje canke aba baja mu ngendo z'akazi badasubiza amahera muri banki kandi bateza kuyasubiza muri banki iyo bagarukanye ugasanga baca bayavunja ku isoko kuri amabiro do shanje e, canke aba bakongomani canke batanzaniya binjira ngaha baje kugura iki canke kiriya namahera make make rero bateze gukoresha ariko tugiye kuraba tugasanga hari igihe baronka amafaranga menshi cyane cyane nko kuri uru rudandazwa rw'amabuye y'agaciro usanga hari igihe rudaca mu muco e, rudaca mu mabanki kandi ariho rwategereza guca uwo barigurisha we ntibamuha kuri ya giciro mugabo barigurira bambwira ati usabye borodero do shanje tujya tuguha kuri kiriya giciro kimanitse hajya mugabo udakeneye borodero turaguha hmm? kuri iyi giciro tuba turakoresha ugasanga rero kubera umuntu wese yagiye muri biro do shanje akanyungu n'ibisanzwe iyo eh, ushoboye ukaronka nawe bitaba biciye mu mategeko ugasanga urudandazo ruri kuguho mu muco utariwo kuko imbere y'inyungu umuntu wese arafise ako gatima kuvuga ati ntunguke menshi abo nabo aha turi kumwe n'abajejwe abakurikirana umutekano w'igihugu abajeje kureba ko amategeko yubahirizwa bazadufasha babasubize mu kibanza cyabo ari uwo ugomba gukora umwuga wo kudandaza amafaranga y'agaciro agaciro karabandanya ariko bibandanije nkuko biriko birabubu nta kundi bizogenda kuko umuntu aguriye amafaranga iwanyu mwarenze amategeko idolari akarigura kuri demire setisi ibyo azozana avuye muri importation murumva kugira bidandaze muca mumva ibiciro ingene bica bigenda bica bikurikira ayo aba yaguze kuri iryo arashaka ko marije yiwe yose ugasanga mu minsi iza ifaranga ry'amarundi ntacyo iryo bari rikimaze cyo gituma tuteze kuva hasi twese tugire ingufu zose aha rero nta byugufite nako umuntu azobona bidakunda kwakora uwo mwuga nk'uko amategeko ya musa abimusaba azofuma biheba tubwira ati jewe ndananiwe mugo ntidushobora kumwemerera ko avuga ngo ndarenza amategeko turi ngaha ari byo tujejwe kubahiriza mugo tusobanza kubivugana hanyuma ndabibutse ko ikiganiro ariko aradiridimba kikaba cyagenewe abarundi basanzwe baba mu makungu harabari hano mu gihugu muguma mutwandikira ubutumwa cyangwa mutwakura si byiza kumbure namwe ibiganiro murazi yuko mwama mubikurikirana mukagira nico mushikirije abano ku makuru reka kano kanya nako tureke twumve ivyumviro by'abarundi bene wacu abagenzi b'urundi cyangwa inshuti z'uburundi basanzwe bari mu makungu na cyane cyane ko nabone bafise ico boterera kuko hari bamwe bamwe usanga barungika amafaranga yabo y'agaciro bamenye uko ibintu biriko biramera nkuko rero muhejeje kubyumva inyishu zari zuyoboye ibanki nkuru y'igihugu ariko ntibashimye gushika hano kugira kumbure ibibazo bimwe bimwe by'abanyagihugu babyishure rero nubwo biruko ngo amafaranga yagiye aduga bivuye na cyane cyane ku bukene bw'ayo mafaranga nyene ibyo nabyo bigashikirizwa na karori ntihangaza umuhinga mu by'ubutunzi mbere yanabaye n'umushikiranganji w'ikigega cya leta reka tumutega amafaranga y'agaciro umuntu arabye ngene yagiye araduga umwaka uheze mu gice cya kabiri cy'umwaka yaraduze arashika ku bihumbi nk'amadolari yashyize ku bihumbi bibiri cyangwa n'amayero ararenza gatoyi ariko muri aya mezi abiri kuva mu kwa kane kwa gatanu yaciye yaduga cyane kubera yuko nk'uko mubizi amafaranga y'agaciro bayadandaza nka kujya badandaza ibintu byose iyo ariho ibiciro biragabanuka iyo atariho bikaduga rero eh, turabye nko mu mabanki eh, aho abantu bashika amahera y'agaciro yari mu mabanki murazi ko habaye ingingo amahera yari mu maporoje mu ma ong nayo mu maambasade murabaciye bayatwara yose aca muri berbe bivuga yuko amabanki aya ikora itwabo komerisiyare atagifise amadovize amafaranga agaciro menshi eh, kugira ngo aho abantu bahora babitura hanyuma kandi ajya amabiro do shanje eh, eh, nabo nyine bahora bakura amahera mu mabanki aya nyine yikora utwa kuko kuva haraheze igihe eh, banki ya repubulika idatanga menshi ko kera amahera akiriho barayadandazanira nka kabiri ku iyinga ariko ubu ko amahera yabaye makeyi ntibakiyatanga cyane rero ni ugukena gukena kw'ayo mahera aho amashyirahamwe n'abanyagihugu bashika mu mabanki aya komersiyo no mu mabiro doshanje ayo mahera kenshi gituma ibiciro byaduza hanyuma murazi yuko ayo mafaranga ava ku byo leta ishora hanze murazi ko igiciro cy'agahawa cyagabanutse cyane hanyuma akava ku ibi bya turizme by'ingenzi murabona turafise ingorane z'uko ingenzi nziza bya sekirite hanyuma akava no mu mahera twahabwa n'abadufasha urabona yuko habaye ingorane amahera akagabanuka cyane rero nuvuga yuko no gukena kw'ayo mahera niko kwatumye ibiciro bitubuka twavuga yuko amabanki y'ubudandaji hari uruhara afise mu ikena ry'amafaranga y'agaciro cyangwa mu iduga ryayo amabanki yikorera utwabo amba komersiyale niyo amenya ibikenewe niyo aho ayaga n'abantu bajya barangura ibintu hanze igihe rero bafise ayo mahera bakayadakunda karindwi rudandaza rwabo bakayadandaza barafise uruhare rukomeye cyane kuko urabona banki ya repubulika yoyo ntayihuriye n'abo badandaza hanze igihe rero amahera y'agaciro ari muri banki ya repubulika biragoye kugira ngo eh, bayaronke nicyo gituma iyo babishoboka nuko banki repubulika nayo yoza irayashora mu mabanki yikora utwabo kugira ngo bayaronke kuko niho nibo bafise uruhare rukomeye cyane kuko batayafise ibiciro biraduka ariko bayafise bikagabanuka nibo bamenya ingorane nibo bamenya nibo bahura n'abakiriya ugatanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana 257 ni kuri mwe bw'abarundi musanzwe muri mu makungu murashobora no kwandika ubutumwa bugufi ari nk'intererano yanyu kwirindwi n'icyenda amajana icyenda na mirongo itanu amajana indwi na mirongo irindwi na rimwe nkibutsa abari ngaha mu gihugu ko mutogerageza kuturondera kuri iyo mirongo cyangwa mutwandikire rero karori ntihangaza avuga ati uburundi ngo ibidandazwa byinshi gusanga kenshi bubikura hanze ngo ni nacyo gituma kenshi ibiciro bica biduga kuko kenshi usanga imishahara yoyo ataciyongera n'ubunyene kurikira karori ntihangaza uburundi bugura ibintu byinshi hanze ari bitoro ari imiti karimasima ibintu byinshi biva hanze igihe rero ayo mahera atabonetse cyangwa azimvye ibiciro bizoduka ibiciro biduze abantu batafise amahera imishahara yabo itaduze cyangwa uburyo butabonetse bazogura bike baguze bike abadandaza amasosiyete adandaza adandaze bike mugabo nababwe baba bafise abakozi bafise ibindi bategeza gukora hanyuma bazoca bahomba n'ingorane kandi na leta izohomba kuko amatagisi yotanze azogabanuka nico gituma mu bintu bene ibi n'ibindi bikunda gushika mu bihugu amahera akagabanuka burya ajya amashyirahamwe mpuzamakungu ari fm cyangwa banki mondiale barafise uburyo bwo guhagarika ivyo nicyo gituma nibaza ko ari byiza yuko leta yobitura barafise uburyo ndazi ko babigize nk'igihe tuba tuvuye muri yambargo kandi hariho n'ubundi buryo nka rya fm yamikoresha kugira ngo igihugu kizi ingorane y'amadovize bayigurane kugira ngo ayo madovize agaruke ibiciro bigabanuke kidumu kibido divertir de la troisième génération kalao ubwa mbere narasemereye n'ubu ndasubiye amajambo ni mu bantu nkabiririmba abantu bato bato twacitse abande ikiganiro ni karadiridimba nongere ndabibutse yuko kuri iryo kena ry'amadolari twari twaragerageje kurondera abo mu banki nkuru y'igihugu ariyo berbe hano mu gihugu ntibashimye kwitaba buno butumire bwacu kugira dusangire kino kiyago kumbure baduha umuco w'ibi na biriya mu bituma haba iryo kena aha rero nkabibutsa yuko mushobora kugira icyo muterereye ari nk'intererano canke nk'icyo hinduka kugira habe iyo politiki nziza yo kuraba uko amafaranga yosubira kuronka agaciro nk'ako yahora maze n'ibiciro bikagabanuka ku masoko ni bibiri na kabiri bibiri na kane itandatu na gatandatu ubusa cyangwa bibiri na kabiri bibiri na gatanu na gatatu irindwi na gatanu kuri mwe bw'abarundi musanzwe muri mu makungu mutanguza akamenyetso ko guteranya hama amajana na mirongo itanu n'indwi mushobora kandi no kwandika ibyumviro kuri irindwi n'icyenda amajana icyenda na mirongo itanu amajana indwi na mirongo irindwi na rimwe ni nimero yo kuri WhatsApp ni kuri mwe bw'abarundi mwenyine muri makungu akanya na kanyu yananiye abahinga igitoro ntikikivugwa hoya hoya tabara ikiganiro ni karadiridimba ijambo rero ni igiwanyu mwe bw'abarundi muri mu mahanga ndabona hariho bamwe bamwe bariko baragerageza kwakura ariko bikanka mu buhinga bw'ibyuma yuko bica bicika ariko murashobora kandi kwandika ubutumwa bugufi kuri WhatsApp 79 amajana 9 na 50 amajana 721 kuri mwe bw'abarundi gusa musanzwe muri mu makungu telefone nayo ni 2224 busa kabiri canke 2225 mugatanguza akamenyetso ko guteranya hama majana 257 nkuko mwavyumvise rero uwo muririmbyi ari karavuga ni biciro bigenda biduga eka ngo biduga mu bisata bitandukanye mbere n'ibidandazwa bimwe bimwe bisanzwe biri mu byo abanyagihugu usanga bakoresha nk'uko no mu kenyezi abitubwira ni ukuri ibintu by'ibiciro natwe byaduhungabanje mu gukora ibiciro nk'ibintu byerekeye nk'imiceri twaba turangura ku bihumbi mirongo ine na bitatu tukagusha mirongo ine na bitanu ariko ubu tuko turaharangura umuceri ku bihumbi mirongo itanu tukawugurisha mirongo itanu na bitatu murumva ko kuva amadolari bavuze ngo yaduze ibintu byose byaciye bidugira rimwe biranabura turaronderaho turangurira tukabibura ikibazo ni uko tutaronga n'ibyo dudetanya imiceri ntabwo turi ko turayibona neza ibiharage vya jone twabiranguraga igihumbi n'amajana abiri ariko ubu two turabirangura igihumbi n'amajana ane bigeze igihumbi n'amajana atanu kirundo twayiranguraga igihumbi ariko ubu tuko turarangura ku gihumbi n'ijana tukaja tugusha igihumbi n'amajana atatu mu tanzania niho tuba tuwuranguraga fuko kuri mirongo ine na bitatu tukagusha mirongo ine na bitanu ariko ubu twawubuze tuko turarangura ku bihumbi mirongo itanu na bibiri amakoto yoyo birarenze golden twaranguraga ikarato ku bihumbi mirongo itandatu na bitatu aho rero kubera bavuga ko amadolari yaduze baca barabiduza ubu hoho ikarito ya golden igeze ku bihumbi mirongo indwi na bibiri golden imwe tuko turayideta ku bihumbi cumi n'icyenda aho na n'abantu ariko barabigura kuko ibintu byaduze na amazi amasashe nk'imwe tuba dusha turasa bigeze kuri katresa imwe yawe urigura ijana nayo igeze kuri sa senkante yawe uragura ibigura mirongo itanu igeze ku mirongo irindwi ifu y'ibigori tuba turangura umufuko ku bihumbi mirongo ibiri na bitandatu tukagusha mirongo ibiri n'umunani ariko ubu n'ahantu tuba turi turayironka twayibuze nta n'ifu dufise bavuga yuko ngo ni amadolari ariko araduga n'abagenda kurangura ubu nta muntu n'umwe ariko aragenda kurangura ubu haje haduse n'ibindi bavuga ko ngo ku mupaka wa tanzania ngo ngo bugaye ngo nta muceri ushaka kwinjira mu burundi ubu rero twe turagurisha utwari dusigaye mu masitoke y'abantu ubu sitoke niyahera abantu rero bagiye gupfa n'inzara dusaba yuko uh, amadolari yomanuka kuko ikintu cyose ngenda muvano wacu ni amadorari amadolari aguma bavuga ko yaduze irindwi n'icyenda amajana icyenda na mirongo itanu amajana abiri nako mirongo irindwi n'icyenda amajana icyenda na mirongo itanu amajana indwi na mirongo ibiri na rimwe ubutumwa bugufi ari nk'intererano canke iciyumviro eka na telefone zirugure naho mbona imihoro itameze neza 22 24 ubusa kabiri canke 22 25 43 irindwi na gatanu ni mu kiganiro karadiridimba nibo bacene nibo bari kugira igihugu kugira barime nta muntu akiri ko ararima mhm. iyo ni ingorane mhm. urabona abana ngo yibuke ibyo bari barayirwanya ntibibaze ingaruka mbizoza ubu rero iyo bari kuva abantu barondeye ibyo bashora hanze n'ubizanye kugira abikore kugira amadovize agira bamwirukako mhm. jewe kuri jewe nibona yuko guverinoma ari irakwiye kumvikana batavuga rumwe hanyuma ironka y'amadovize amakungu ayifashe ireke kwizibirirako rero leta iri kwizibirirako bo umushahara mugabo umunyagihugu baduhahoya mm. aha akadaraza kari inyuma abanyagihugu barahurira mugabo bo bakorera bari hejuru bafata atangwanya ugashikako wumva umenga nta na kimwe cyabaye none ibigo baracabuka hanze mm. none amadovize bakoresha amadovize ega amadovize naho yava ibyo byose bidasubiye ku murongo ngo bikore neza bibe neza ntabwo woroshya ingenzi mu gihugu indege abazinuze batembere nta madovize zoronka naho yokwizibira ko nabivuga ngo yishoboye hmm. wigire politike nziza ataba ari ibyo byose bizofaranga nigire politike yicaye n'abantu yumve yuko igihugu atari icy'umuntu igihugu ari icy'abarundi bose urakoze cyane placide hmm? inyuma yaho gato muri kigarama uwo mwaka nyene idolari ryavunjwa ibihumbi bibiri n'ijana muri uno mwaka wa bibiri na cumi na gatandatu mu kwezi kwa gatanu idolari rimwe ryavunjwa ibihumbi bibiri n'amajana atatu muri kuno kwezi kwa mukakaro hari ku itariki ya mirongo ibiri idolari ryavunjwa ibihumbi bibiri n'amajana indwi na mirongo itanu y'amarundi nkabibutsa yuko ibyo biciro byavunjwa muri ya agurisha amahera amafaranga y'agaciro ariyo bita amabiro de change nayo ku munsi wa gatanu ku itariki ya mirongo na kabiri idolari rimwe ry'abanyamerika ryavunjwa igihumbi n'amajana atandatu na mirongo umunani n'ibice mirongo itandatu na bitatu mu gihe mwumvise ho kuri amazu ko ryarenza amafaranga ibihumbi bibiri n'amajana indwi ku isoko naho ibiciro bigahinduka ku munsi leta iyo leta twese muri nangana reka rero dusome ubutumwa bumwe bumwe bwagiye buradushikira ku nimero ya watsapu nibutse ariko baraturondera muri hano mu burundi ko mwogerageza mukareka kuko muba muri ko muradutesha umurongo gatonya uwitwa nkurikiye zekiyere ari iyankara mu gihugu cya tirikiya ngo yashaka kugira icyo aterereye ngo wene nk'umwene gihugu ngo kugeza ubu banki nkuru y'igihugu berbe iremeza neza ko amadevize ariho ngo atarakena ngo ni ukuvuga ko atangwa mu mabanki komerisiyare Eh, ngo agatangwa neza ngo ariko berbe ngo ntikurikiranwa kuko uko bayadandaza ngo ni ukuvuga bayadandaza uko bishakiye avuga yuko banki nkuru y'igihugu ngo itakurikirana ayo yandi mabanki mato mato cyangwa amabanki atanga ingurane uko akurikirana ngo ikindi nacyo ni uko banki nkuru y'igihugu yategerezwa kumenya Ah, abavunjayi bose ni ukuvuga ko bategerezwa kuba bafise amazina y'abavunjayi yose kandi bakaba bafise amabiro do shanje azwi ngo apana ko ari we wese yidumbukiza mu byo kuvunja amahera ni ukuvuga ko umwe wese yaza agira nka bijya baheruka kurondera bajya bavunja mu mabarabara ngo banki nkuru yategeza ko ifise amazina yabo bose bavunja amafaranga ngo ku buryo hamwe banki nkuru y'igihugu ifashe ingingo bose bayikurikiza uwirenze agahanwa ngo ikindi nacyo ngo bategerezwa kumenya aho abavunjayi bose bakorera ngo atari uko ukorera ahatazwi bamufashe agahanwa ngo bimwe by'akarorero reka tumushimire akaba ari uwitwa nkurikiye Ezekiel King ari iyankara mu gihugu cya Turkiya abo vyega nibaze yuko babyumvise uwitwa nawe Kidumu Eli ari mu gisagara cya Texas ngo wene icyo yoterera nuko leta yofasha abadandaza mu kubaronsa amafaranga y'agaciro hamwe itoba ishoboye ngo ikareka abanyagihugu bagakoresha iyindi nzira ishoboka mu kuronka ayo mafaranga ngo kuko iryo kena ry'amadolari rifatiye kuri politiki iri mu gihugu kidumu eri uri Texas nawe ndagushimire mu minota mike cyane itarenga itatu tuzoba turangije kino kiganiro karadiridimba ariko nkibutsa kandi yuko twarondeye abo muri banki nkuru y'igihugu ariyo berbe kugira dusangire ikiyago kumbure bishyure kuri bimwe mu bibazo batange n'umuco ariko ntibashimye kwitaba ubutumwa bwacu ariko twari twabibamenyesheje aha rero niho nshiye ndangiriza kino kiganiro reka nshimire mwebwe mwese mwariko muradutega abiri Aime Toussaint